ka kapang mata at mapanuri. Dapat hindi ka basta-basta nagpapa nagpapaapekto sa mga paninirang buhay. Lalo-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang buhay. Sabi sa akin ng batala, matapang ka pala Pusong leon, kaya dibdib mo ay walang mga daga Alam mo bang mga pangarap mo ay pansamantala Lamang samantalang ang kapalaran ay sa mga tala Nakatala, kaya pala parang tamad na Mag-aaral, walang kadala-dala, walang pambaon Pero kahapon pa ako handa Maglakad sa gubat kahit natakot sa palaka Inakit ang kabundukan at paghapong naggala Inabutan ng dilim, munti ka na akong mawala Sa sarili ko, pagkapang ko, wala akong makapana Sa dulo na pala ng bangin, wala nang kawala Tumala Balo na lang kaya ko, kakayanin ko kaya Kaya ako'y napadasal, sabay salto padapa Bahala na si Batman yan ang saktong kataga Tsaka na ako gagawa ng mga pakpak ko pababa Inang kapang hawak hamon ng Ngunit karamihan ay takot tumira ng harapan Pag hindi ko na malaman kung kaibigan o kalaban Tinitinan ko na lamang at nagakapin mo Kahit gano'ng kapatid na naranasan Masakit na nakaraang hindi ko matakasan Walang awang tadhana ay tatawanan Kahit gano'ng kasama ng kapalaran ay Sabi sa akin ni Satanas, mayabang kawala Tuturuan kita kung paano magpangkumbaga Hindi ka na maisasalba ng mga kantang gawa Paano mo tutubusin ang kaluluwang matagal lang nakasangani na bakit ang halat at makahangal Para lang ikaw ay mahalin na madaabi Kaso lang halata na hindi ka handa Kaluluwa ka balik na sakata niya na usapang nakatakda Sa kontratang to na may pangalan mo na nakalagda Teka lang wag ka baka sigurado di mo pa ako pag-aari Dahil ang titulo ng kaluluwa ko'y nasa akin At ang kasunduan natin ay puro lamang usapang hangin Kasi autograph nila nilalda ko sa kontrata At tanda akong tahakin ng mahabang landas pabalik Maliwala ang pagod na sakit basta pag-uwi Yakap patalik ng aking asawang malubit At dalawang anak mong makulit Para sa kanila kapag nagagawin ko lahat ano makapalit Ay nang lapang kahit pagkaano ka pa eh, Ilang pare wala Sasabirin ko hanggang sa buto kahit pagkaano ka sakit Ilang pare wala Akin ko ang pinakatuto kahit gaano katari Bawat sundok na sinalo ay may tadyak na Kapalit dinuduro ako ng mundo Kaya kinaratan ko pabalik Tinanggap ang walang kwenta ang mga hamon Para bilhin si Lumi, binenta ko si Marlon Matalo man ngayon, bukas ang pwersa ko'y babangon Pangako, mas malakas pa ng triple kesa sa kahapon At umbot ang pete ang kanibate Pare, di bali na lang, walang pakialam Miski hirangin, pinakamayabang At kahit maraming kalaban na balak Sirain ang aking pangalan ay baliwala Kasi wala naman ako peki, imahin na alagaan Kaya yeah! pangalan Ngunit karamihan ay takot tumira ng harapan Pag hindi ko na malaman kung kaibigan o kalaban Linitigan ko na lamang at kahit gano'ng kapatid na naranasan masakit na nakaraang hindi ko matakasan Walang awang tadhana ay tatawanan kahit gano'ng kasama ng kabalaran ay Tatanggapin ko ng buo kahit pagkaano ka pa